ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. No amor não ah. acredito a não ser da minha ah. coroa. Palavras voam. Ah som que eu quero ah. ouvir E eu finjo que ah. acredito Enquanto ah. isso vou se divertir Elas falam que eu quero ouvir E eu finjo que acredito Enquanto isso vou se divertir Tchau pro amor Eu não quero perreco Pra que vou me amarrar? Tô vivendo o melhor momento Tchau pro amor, ah. eu não quero perreco ah. Pra quem vou me amarrar, tô vivendo o melhor momento ah. Ah. Ah. Ah. tchau pro amor. Eu não quero perreco, pra que vou me amarrar? Tô vivendo o melhor momento. Tchau pro amor, eu não quero perreco, pra que vou me amarrar? Tô vivendo o melhor momento. Oh, oh, oh, o melhor momento. O melhor momento. O melhor momento. E te deixei no esquecimento. Mais uma do DJ Pedro. Não vou nem falar mais nada. Agora eu só vou escutar. Vai dar certo. No amor não ah. acredito a não ser da minha ah. coroa. Palavras voam. Ah falam que eu quero ah. ouvir E eu finjo que acredito Enquanto isso vou se divertir Elas ah. falam que eu quero ouvir E eu finjo que acredito Enquanto isso vou se divertir Tchau pro amor Eu não quero perreco Pra que vou me amarrar? Tô vivendo o melhor momento Tchau pro amor, ah. eu não quero perreco. Ah. Pra quem vou me amarrar? Tô vivendo o melhor momento. Ah tchau pro amor. Ah. Eu não quero perreco, ah. ah. pra que vou me amarrar? Tô vivendo o melhor momento. Tchau pro amor, eu não quero perreco, pra que vou me amarrar? Tô vivendo o melhor momento. Oh, oh, oh, o melhor momento. O melhor momento. te deixei no esquecimento. Ah. Mais uma do DJ Pedro. Não vou nem falar mais nada. Agora eu só vou escutar. Vai dar certo. Ah. Ah. Ah. ah.